kom ons ondersoek 'n paar grondbeginsels van die Bybel. Ek gaan gedurende hierdie bespreking die normale Afrikaanse Bybel gebruik wat in die kerke gebruik word, sodat dit nie volksvreemd klink as ek name gebruik nie. Die verwysings na name in hierdie gesprek beteken geensins dat ek hierdie name aanvaar nie. Aan wie en tot wie bid die Messias in die volgende 6 verse. Matthäus 26 vers 39 En hy het een bykie verder gegaan en op sy aangezig geval en gebid en gesê My vader, as dit moendlik is, laat hier die beker by my verby gaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Matthäus 26 vers 42 Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, My vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskiet. Markus 14 vers 36 En hy sê, Abba, vader, alle dinge is vir u moontlik, neem hierdie beker van my weg, nogthans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Lukas 22 vers 42 En hy het gesê Vader, as u toch maar hier die beker van my wil wegneem Laat nogthans nie my wil nie, maar u wil geskiet Lukas 23 vers 34 En die Messias sê Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie En hulle het sy kleren verdeel en die lot daar oor gewerp Lukas 23 vers 46 En die Messias het met een groot stem uitgeroep en gesê Vader, in u hande gee ek my gees oor En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit Nou wil ek vir u vraag As die Seun dan tot sy Vader bid, het die Seun dan nou die Vader geword? Wat dink u? En wat sê die Bybel? Kan God getempteer of versoek word? Kom ons lees in Jakobus 1 vers 13. Laat niemand as hy in die versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy ook niemand nie. Is Jesus getempteer of versoek deur Satan? Kom ons lees Matteus 4 vers 1. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Matteus 4 vers 3. En die versoeker, dis nou die duiwel, het na hom gekom en gesê: "As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word." Toe neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. Markus 1 vers 13 En hy was daar in die woestijn 40 daal lang, terwyl hy door die Satan versoek is, en hy was saam met die wilde dieren en die engele het hom gedien. Hebreërs 4 vers 15 sê vir ons, want ons het nie een hoge priester, wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Nou vra ek weer, kan God getempteer of versoek word? As Jesus dan getempteer en versoek was deur die duiwel of Satan, dan kan hy mos nie God wees nie. Maak dit sin? Die ortodokse Jode sê dat hulle nie die Messias aanvaar nie, aangesien die Messias nie 'n Joodse Messias is nie. Wat sê Christene is die Messias? sien Christene hom as 'n Jood? Kom ons kyk wat sê die Bybel oor die Messias. Johannes 4:7 Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Die Messias sê vir haar, Gee vir my water om te drink, want sy disciples het na die stad gegaan om voedsel te koop. Johannes 4 vers 9 En die Samaritaanse vrou sê vir hom, Hoe is dit dat u, wat een jood is, van my vraag om te drink, terwyl ek een Samaritaanse vrou is? Hier dui die Bybel vir ons duidelik aan dat die Messias wel 'n Jood is en was. Het jy jouself al afgevra hoe Moses die Rooi See kon oopmaak? Hoe Moses water uit die klip of rots getap het? Watse tipe persoon was Moses? Was hy 'n god? Of was Moses 'n doodgewone mens? Nou, hoe is dit dat 'n doodgewone mens soos Moses al daardie wonderwerke kon doen in die woestyn? Kan jy onthou wat het gebeur in die woestyn by die berg Horeb toe die Vader met die volk gepraat het? Wat het die volk toe vir Moses gesê? wat moet Mooses vir die vader gaan sê? Kom ons kyk wat sê die Bybel wat het daar gebeur. Ek lees vir jou vanuit Exodus 20 vanaf vers 18. En toe die hele volk die dondersla en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op afstand bly staan en hulle het vir Moses gesê, Spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat die Vader nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Moses het toe met die Vader gaan praat oor hoe die volk voel, en die Vader sê toe vir Moses om die volgende boodskap aan die volk oor te dra. Ek lees vir jou uit Deuteronomium 18 en ek begin by vers 15. Een profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die vader vir jou verwek. Na hom moet jylle luister. Net soos jy van die vader by hoor heb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die vader nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek? Toe het die Vader vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het, een profeet sal ek vir hulle verwek, uit die midde van julle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lee, en hy sal aan hulle sê, alles wat ek hom beveel, en die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afhuis. So hier gee die Bybel vir ons duidelik aan dat die Vader die seun gaan stuur om vir die volk alles oor te dra wat die Vader aan die volk wou oordra by die berg was Moses 'n verlosser wat gestuur is deur die Vader, soos wat die Messias gestuur is as 'n verlosser. Kom ons kyk wat staan daar in Handelinge. Ons lees Handelinge 7 vanaf vers 35. Hom, dit is nou Moses, het die Vader as owerste en verlosser gestuur deur die hand van die engel wat aan hom verskyn het in die doringbos. Hy het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipte land en in die Rooi See en die woestyn gedoen 40 jaar lank. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: "Die Vader sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, net soos ek is. Na hom moet julle luister." Dit is hy, dis nou Moses wat in die vergadering in die woestijn was, saam met die engel, wat met hom op die berg Sinaï gespreek het, en saam met ons vaders, het hy die levende woorde ontvang, om aan ons te gee. Het u die woorde in handelinge gehoor? Net soos ek is? So die profeet sal precies soos Mooses wees, wat gestuur word dier die vader. Kom ons lees 'n paar verse uit Johannes om te sien dat die Vader wel die seun gestuur het. Ons lees die Messias of die seun se eie woorde. Johannes 5 vers 23. Sodat almal die seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Johannes 5 vers 30 ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek en my oordeel is regverdig omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Johannes 5:36. Maar ek het 'n groter getuienis as die van Johannes, want die werke wat my Vader my gegee het om te volbring, die werke self wat ek doen, getuig van my dat die Vader my gestuur het. Johannes 5 vers 37. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. Het u die woorde van Johannes 5 vers 30 mooi verstaan waar die Messias sê ek kan uit myself niks doen nie. Nou goed, hoe is dit dan moontlik dat 'n gewone mens soos Moses en soos die Messias wondere en tekens kan doen soos om mense uit die dood te laat opstaan. Ek dink ons moet eerstens kyk na hoe die Messias sy wonderwerke gedoen het. Watter krag en mag het hy gebruik? Ons lees Handelinge 4 vers 30. Deurdat u u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Johannes 10 vers 25 Die Messias antwoord hulle Ek het dit vir julle gesê en julle glo nie die werke wat ek doen in die naam van my Vader die getuig van my Johannes 14 vers 13 En wat julle ook al in my naam vra dit sal ek doen sodat die Vader in die seun verheerlik kan word Lukas 9 vers 49 En Johannes het geantwoord en gesê: Meester, ons het iemand gesien wat in u naam duiwels uitdryf en ons het hom belet omdat hy u nie saam met ons volg nie. Duidelik het die naam van die Vader en die naam van die Seun iets te doen met die wonderwerke en tekens wat uitgevoer word. Dit is die krag en die mag wat die Vader dan dus aan die mens gee om wonderwerke en tekens te kan doen. So ook het die apostels dieselfde mag en krag van die Vader in die naam van die Seun gekry om wonders en tekens te kan doen. Om dit te verstaan, glo ek moet ons ook verder gaan lees in Handelinge vers 12. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. Handelinge 6 vers 8. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Handelinge 14 vers 3. Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoediglik gepreek in die Vader wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. Handelinge 15 vers 12. En die hele menigte het geswyg en na Barnabas en Paulus geluister terwyl hulle van al die tekens en wonders vertel het wat die Vader deur hulle onder die heidene gedoen het. Ons het gekyk na wat die Bybel sê wat die eienskappe van die Messias is. Waar kom dan die idee vandaan dat die Messias die Vader is? Om dit te verstaan, moet ek u neem na die jaar 325 toe daar 'n vergadering deur Konstantin geroep is. En by hierdie vergadering het hulle besluit dat die Messias God is. Ek lees vir u die Engelse weergawe. The first council of Nicaea was a council of Christian bishops convened in Nicaea by the Roman Emperor Constantine in AD 325. This first ecumenical council was the first effort to attain consensus in the church through an assembly representing all of Christendom. Constantine had invited 1,800 bishops of the Christian Church. Its main accomplishments were settlement of the issue of the relationship of Jesus to God the Father the intent being to define unity of beliefs for the whole of Christendom. The Council affirmed and defined what it believed to be the teachings of the apostles regarding who Christ is. Jesus Christ is described as God from God, light from light, true God from true God, proclaiming his divinity. So hier kan ons sien dat in die jaar 325 is daar besluit op hierdie vergadering dat die Messias nou God die Vader is. Om te sien hoe deur mekaar hierdie vergadering van keizer Konstantyn gelowiges gemaak het, hoef u net na die internet te gaan en in die soek engine in te vul is Jesus God. U sal verstom staan om te sien hoeveel mense glo dit. Hierdie selfde man, keiser Konstantin, vaardig toe ook later 'n edik uit. Ek lees hom vir u in Engels, soos hy verskyn op die internet. The Constantinian Creed. I renounce all customs, rites, legalisms, unleavened breads, and sacrifices of lambs of the Hebrews, and all the other feasts of the Hebrews, sacrifices, prayers, aspirations, purifications, sanctifications, and propitiations, and fasts, and new moons, and Sabbaths, and superstitions, and hymns, and chants, and observances, and synagogues absolutely everything Jewish, every law, right, and custom, and if afterwards I shall wish to deny and return to Jewish superstition, or shall be found eating with the Jews, or feasting with them, or secretly conversing and condemning Christian religion, instead of openly refuting the Jews and condemning their vain faith, then let the trembling of Cain and the leprosy of Gehazi cleave to me, as well as the legal punishments to which I acknowledge myself liable. And may I be anathema in the world to come, and may my soul be set down with Satan and the devils. Hierdie skrif word gevind in Stefano Assemani 1906 acta sanctorium martyrum orientalium et occidentalium volume 1 Rome 1748 bladsy 105 As 'n persoon by die kerk wou aansluit in daardie tyd, moes so 'n persoon die volgende opsê: I accept all customs, rites, legalism and feasts of the Romans sacrifices, prayers, purifications with water, sanctifications by Pontificus Maximus, High Priest of Rome, propitiations and feasts, and the new Sabbath. So day, day of the sun, all new chants and observances, and all the foods and drinks of the Romans. In other words, I absolutely accept everything Roman every new law, right and custom of Rome and the new Roman religion. Ek wil net kortliks met u behandel wat Martin Luther, die stichter van die protestantse kerk, oor die jode te sê gehad het. In 1543 skryf Martin Luther een boek wat die Duitse volk met die jode moet doen What shall we Christians do with this rejected and condemned people, the Jews, since they live among us? First, that their synagogues be burned down, and that all who are able to toss in sulfur and pitch. It would be good if someone could also throw in some hellfire. This is to be done in honor of our Lord and of Christendom so that God might see that we are Christians. Second, I advise that their houses also be razed and destroyed. This will bring home to them the fact that they are not masters in our country. Third, I advise that all their prayer books and Talmudic writings in which such idolatry, lies, cursing, and blasphemy are taught be taken away from them. Fourth, I advise that their rabbis be forbidden to teach henceforth on pain of loss of life and limb. Fifth, I advise that safe conduct on the highways be abolished completely for the Jews. You great lords and princes, dis nou die regering, must not and cannot protect them unless you wish to become participants. in their abominations in the sight of God. Sixth, I advise that usury be prohibited to them, and that all cash and treasure of silver and gold be taken from them and put aside for safekeeping. Seventh, I recommend putting a flail, an axe, a hoe, a spade, a distaff, or a spindle into the hands of young, strong Jews and Jewesses and letting them earn their bread in the sweat of their brow, or eject them forever from the country. Therefore, in any case, away with them. In brief, dear princes and lords, those of you who have Jews under your rule, if my counsel does not please you, find better advice, so that you and we all can be rid of the unbearable devilish burden of the Jews. And you, my dear gentlemen and friends, who are pastors and preachers, I wish to remind you of your official duty so that you too may warn your parishioners concerning their eternal harm, as you know how to do, namely, that they be on their guard against the Jews and avoid them so far as possible. Let the government deal with them in this respect, as I have suggested. But whether the government acts or not, let everyone at least be guided by his own conscience and form for himself a definition or image of a Jew. Nou ja, ek glo dit is vir my onnodig om te vra waar dink u het die Jode of Joodse haat vandaan gekom? Maar kom ons kyk 'n bietjie na 'n ander gedeelte in die Bybel waar daar ook 'n misverstand plaasgevind het. As u na die gedeelte van die kruisiging gaan, dan sal u sien dat dit nie net die Jode was wat die Messias gekruisig het nie, maar die nasies was ook daar betrokke. Kom ons kyk. Ek lees vir u die gedeelte van die kruisiging uit Matteus 24 27. U kan die konteks self studeer. Ek begin by Matteus 27 vers 2 om aan te dui dat die nasies betrokke was by die kruisiging. Matteus 27 vers 2. Hulle het hom oorgelewer aan Pontius Pilatus. Matteus 27 vers 11 en die Messias het voor die goewerneur gestaan. Matteus 27 vers 13. Toe sê Pilatus vir hom. Matteus 27 vers 27. Daarop neem die soldate van die goewerneur. Matteus 27 vers 27 sê 'n bietjie verder en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Matteus 27 vers 28. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom. Matteus 27 vers 29. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom. Matteus 27 vers 30. En hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. Matthäus 27 vers 31 En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy kleren aan en lei hom weg om gekruisig te word. Matthäus 27 vers 33 En hulle het gekom op een plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. Matthäus 27 vers 34 en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. Matteus 27 vers 35. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp. Matteus 27 vers 36. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. Matteus 27 vers 37 en bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. So Hier kan ons sien in Matthäus 27 dat dit nie net die jode was wat betrokke was by die kruisiging van die Messias nie. Die nasies het een baie groot rol gespeel. Gaan en gaan lees geris hier die hele gedeelte weer. Waarom sou u dink dat ek vraag dat u hier die gedeelte van die kruisiging weer moet gaan lees? want ons word grootgemaak met die idee dat die Jode die Messias gekruisig het. Vir 'n gelowige wat nie die agtergrond het oor keiser Konstantin of die kruisigingsgebeure nie, is dit verskriklik moeilik om 'n kop skuif te maak en die waarheid te aanvaar. Daarom behandel ek dit in hierdie CD. Ons kry in die Bybel stelling en teenstelling. Wat bedoel ek daarmee? Ons kry byvoorbeeld die Vader in teenstelling met die Satan. Ons kry goed en in teenstelling sleg. Ons kry lewe en in teenstelling die dood. Ons kry seëninge en in teenstelling die vloek. Ons kry lig en in teenstelling donker. Ons kry geskrewe wet en in teenstelling die mondelingse wet. Kom ons lees wat is die merk van die Vader op die hand en die voorhoof. Eksodus 13 vers 9. En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en een herinneringsteken tussen jou oor, so die wet van die Vader in jou mond mag wees, want door een sterke hand het die Vader jou uit Egypte uitgeleid. Exodus 13 vers 16 En dit sal as een teken wees op jou hand en as een voorhoofsband tussen jou oor want die Vader het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uitgelei. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Vader is ons Vader. Die Vader is een. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Vader, jou Vader, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor praat as jy in jou huis sit en as jy op jou pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Deuteronomium 11 vers 18. Lê dan hierdie woorde of die wet van my weg in julle hart en in julle siel en bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees en leer dit aan julle kinders deur daaroor te praat as jy in jou huis sit En as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Nou, in teenstelling met hierdie wette as merk op die hand en die voorhoof, kry ons Satan se merk op die hand en die voorhoof. Ek het aan die begin verduidelik wat die begrip stelling en teenstelling is. As die Vader se merk op die hand en die voorhoof dan die wette is of Torah, wat sal die teenstelling van die Vader se wette op die hand en die voorhoof wees? Ja, u het reg geraai. Die teenstelling sal wees dat daar geen wette op die hand en die voorhoof sal wees nie en dit sal die merk van die dier wees. Is dit nodig dat ons die teken van die Vader op ons hand en voorkop het? Daar is mense wat rondloop en verkondig dat ons nie meer onder die bedeling van die wet is nie, maar dat ons nou in die dispensasie van die genade tydperk is. Kom ons kyk wat sê hierdie mense. Ek lees vir u 'n paar van hulle stellings voor. 1 Een van die grootste waarhede in die Bybel is dat die mens wat in Christus is onder hierdie dispensasie van genade nie meer onder die wet is nie. Deur die hou van die 10 gebooie kan niemand deur God aanvaar word in hierdie dispensasie van genade nie. Die dispensasie van genade word gebaseer op die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. Ons sien dat onder die genade dispensasie daar 'n totaal ander program vir die mens bestaan. Genade behels dat die gelowige nie meer uit eie kragte hoef te presteer nie. Die huidige dispensasie staan bekend as die genade dispensasie. Dit word gebaseer op die voltooide en volmaakte werk wat Jesus aan die kruis verrig het. Die bedeling van genade word ook die kerkbedeling of die bedeling van die Heilige Gees genoem. Na die kruisdood, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. Ons bevind onsself tans in die kerkbedeling wat die bedeling van genade is. Die bedeling van genade word echter nie net ondermijn en krachteloos gemaakt door dit met die bedeling van die wet te vermeng nie. Die concept van genade dispensatie is bykie van een wanbenaming. Ek sal eerder dit noem die kerkera. En dan laastens, ons leef vir ongeveer 2000 jaar al in die genade genade of kerkdispensasie. Hier het ek vir u verskeie van gelowiges se stellings gelees wat hulle hulself wil verontskuldig om die wet van die Vader op die hand en op die voorhoof te hê. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Wanneer het die genade dispensasie werklik aangebreek? Ek begin om vir u uit die Bybel verse te lees. Genesis 6 vers 8. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Genesis 18 vers 3. En hy sê: "My Heer, as ek nou genade in u oë gevind het." Genesis 19 vers 19. Kyk tog, u knegg het genade in u oë gevind. Genesis 33 vers 11. Neem tog my begroetingsgeskenk wat u aangebied is, want God het my genade bewys. Eksodus 32:11. Maar Moses het die Here, sy God, om genade gesmeek. Eksodus 33 vers 12. Ek ken jou by die naam en jy het ook genade in my oë gevind. Eksodus 33:13. As ek dan nou genade in u oë gevind het, Eksodus 33:16. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Eksodus 33:17. Want jy het genade gevind in my oë en ek ken jou by die naam. Eksodus 34:9. En gesê, Here, As ek genade in u oë gevind het, Numeri 11 vers 15. En as u so met my wil handel, slaan my dan maar liewer dood as ek genade in u oë gevind het. Numeri 32:5 Verder het hulle gesê: As ons genade in u oë gevind het, 2 Samuel 15 vers 25. Bring die ark van God terug in die stad. As ek genade vind in die oë van die Here. 1 Konings 13 vers 6. En die man van God het die aangesig van die Here om genade gesmeek. 2 Konings 13 vers 4. Maar Joas het die aangesig van die Here om genade gesmeek. 2 Kronieke 33 vers 12. Maar in sy benoudheid het hy die aangezig van die Heere sy God om genade gesmeek. Esra 9 vers 8 En nou was daar vir een klein oomblik genade van die kant van die Heere onse God. Job 8 vers 5 En as jy na God soek en die almachtige om genade smeek. Psalm 69 vers 13 Maar ek, my gebed is tot u, o Heere, in die tyd van genade. Psalm 119:58 Ek het u van ganse harte om genade gesmeek. Wees my genadig volgens u belofte. Spreuke 3:4 Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God. Spreuke 3:34 As dit spotters betref, spot hy, maar aan die ootmoediges gee hy genade. Jesaja 26 vers 10 Word aan die goddeloose genade bewys, dan leer hy geen gerechtigheid nie. Jeremia 16 vers 13 Omdat ek jylle geen genade sal bewys nie. Daniel 6 vers 11 Terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Sacharia 7 vers 2 Om die aangezicht van die Heere om genade te smeek. En dan natuurlijk een vers uit die Nieuwe Testament, soos wat het bekend staan, Lukas 1 vers 30. En die engel sê vir haar, Moe nie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. As u die context van hierdie vers gaan lees, sal u sien, dat hierdie genade wat aan Maria betoon word, is voor die geboorte van die Messias. Nou vraag ek u, Hoe kan daar mense rondloop en sê dat die genade tydperk eers begin het na die kruisiging van die Messias? Daar is mense wat loop en verkondig dat as jy terug beweeg na die wette van die Vader, dan beweeg jy onder die vloek in. Kom ons kyk wat sê die Bybel daaroor. Deuteronomium 11:26. Kyk, Ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God wat ek julle vandag beveel en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie Deuteronomium 30 vers 1 en as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit te harte neem onder al die nasies waarheen die Here jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm. En hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle die lewe en die dood die seën en die vloek het ek jou voorgehou kies dan die lewe dat jy kan lewe jy en jou nageslag Joshua 8 vers 34 En daarna het hy al die woorde van die wet voorgelees die seën en die vloek net soos dit geskrywe staan in die wetboek Daar was geen woord van alles wat Moses beveel het wat Joshua nie voorgelees het voor die hele vergadering van Israel met die vroue en die kinders en die vreemdelinge wat onder hulle saamgetrek het nie. Psalm 109 vers 16 Omdat hy nie daaraan gedink het om gunst te bewys nie, maar die elendige en behoeftige man vervolg het en die moedeloose van hart om om dood te maak, ja, hy het die vloek lief gehad. Dit het alles oor hom gekom en hy het geen welbehaag gehad in die seen nie, en dit het ver van hom afgebly. Spreuke 3 vers 33. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges, met ander woorde, wetgehoorsaames. Jesaja 24 vers 5. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek Daarom verteer die vloek die aarde. Daniel 9 vers 11 Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, doordat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Mooses, die knecht van God, want ons het teen hom gesondig. Malachi 2 vers 2 as jylle nie gehoor gee nie, en as jylle dit nie ter harte neem om my naam eer te bewys nie, sê die Heere van die Leeskare, dan sal ek die vloek onder jylle stuur, en jylle sieninge in een vloek verander, ja, ek het het alreeds vervloek, omdat jylle niks ter harte neem nie. Nou ja, God verander mos nooit nie. As God dan sê, dat wetsoortreding of wetteloosheid die vloek is, waarom onderhou ons nie die wet nie? Daar is mense wat verkondig dat die seremoniele wette verval het na die kruisiging. Sou u saam met dit stem? Nou vraag ek aan u, waarom het al die ouderlinge en Paulus dan nie saam met dit gestem nie? Kom ek lees vir u uit die Bybel as bewys dat Paulus 'n sondeoffer vir hom en vier van sy makkers na die tempel geneem het en dit na die kruisiging. Goed, eerstens wil ek u vra, wat word bedoel met die gelofte van 'n Nasireer en wat vind plaas by die ritueel? Ek lees vir u vanaf Numeri 6 vers 1 sodat ons kan sien wat bedoel word by die gelofte van 'n Nasireer. En die Vader het met Moses gepraat en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: As 'n man of 'n vrou 'n besonderse gelofte aflê, die gelofte van 'n Nasireer om hom aan die Vader te wy, Numeri 6 vers 13 en dit is die wet van die Nasirier. Op die dag as die dag van sy Nasirierskap om is, moet hulle hom na die ingang van die tent van byeenkoms bring, dis natuurlik die tempel. En hy moet sy offer aan die Vader bring, 1 jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer en 1 jaar oud ooi lam sonder gebrek as sondeoffer en een ram sonder gebrek as dankoffer en 'n mandjie ongesuurde koeke van fynmeel, koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk en die voedseloffer en die dankoffers wat daarbey behoort en die priester moet dit voor die aangesig van die Vader bring en die sondeoffer en brandoffer vir hom berei Hy moet ook die ram as dankoffer aan die Vader gereed maak, saam met die mandjie ongesuurde koeke, en die priester moet die voedseloffer en die dankoffer vir hom berei. Dan moet die Nasireer by die ingang van die tent van byeenkoms, dis natuurlik die tempel, sy gewyde hoof skeer en die hare van sy gewyde hoof neem en dit op die vuur gooi wat onder die dankoffer is. Verder moet die priester die gekookte blad van die ram neem en een ongesuurde koek uit die mandjie en een ongesuurde platkoek en hy moet hulle op die hande van die nasiriërs sit nadat hy sy gewyde hare afgeskeer het en die priester moet dit beweeg as beweegoffer voor die aangesig van die Vader. Dit is iets afgesonderds vir die priester saam met die bors van die beweegoffer en die bout van die hefoffer en daarna mag die Nasirier wijn drink. Dit is die wet vir die Nasirier, wat sy offer aan die vader beloof op grond van sy Nasirierskap, behalwe wat hy verder kan bekostig, ooreenkom sy gelofte wat hy afgeleed. So moet hy doen ooreenkomstig die, die wet van sy Nasirierskap. Nou kom ons kyk in handelinge. Wat het Paulus gedoen? ter aanbeveling van al die ouderlinge. Ek lees vir u handelinge 21 vers 10 van daar af. En onderwijl ons baie daar oorgeblij het, het een sekere profeet met die naam van Ahaf van Jehuda afgekom. En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sê, dit sê die afgesondere gees, so sal die jode, die man wie sy gordel dit is, in Jerusalem bind en in die hande van die heidene oorlewe. Handelinge 21 vers 17. En toe ons in Jerusalem aangekom het, het die broers ons met blydskap ontvang. Handelinge 21:18. En op die volgende dag het Paulus saam met ons na Jakob se huis gegaan en al die ouderlinge was daar teenwoordig. En nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel wat die Vader onder die heidene deur sy diens gedoen het. En toe hulle dit hoor, het hulle die Vader lof toegebring en vir hom gesê: "U sien, broer, hoeveel duisende daar onder die Jehudim is wat gelowig geword het en almal is ywerraars van die Torah. En hulle is aangaande u vertel dat u al die Jehudim onder die heidene leer om van Moses afvallig te word, dis natuurlik die wet, deur te sê dat hulle die kinders nie moet besny nie en ook nie volgens die sedes moet wandel nie. Wat staan ons dan te doen? Dit is dringend nodig dat die menigtes bymekaar kom want hulle sal hoor dat u gekom het. Handelinge 21 vers 23. Doen dan wat ons vir u sê ons het vier manne wat een gelofte gedoen het. Neem hulle en sonder u saam met hulle af en betaal die koste vir hulle, so dat hulle hul hoofde kan skeer en amal kan weet dat daar niks is in wat van u vertel word nie, maar dat u self ook wandel as een wat die Torah onderhoud. Handelinge 21, 26 Toe het Paulus die manne geneem en op die volgende dag hom saam met hulle afgesonder en in die tempel gegaan om bekend te maak dat die dag van die afsondering sou voortduur totdat die offer vir elkeen van hulle gebring moes word. My vraag is nou as dan die seremonieele wette verval het soos wat mense verkondig waarom het Paulus en al die ouderlinge saam met hom dan nog steeds die seremoniele wet van die Nasireer onderhou deur om Paulus te forceer om na die tempel te gaan en 'n sondeoffer vir hom en ook vier van sy makkers saam te neem het al die ouderlinge en Paulus dan nie besef dat Jesus eens en vir almal se sondes gesterf het nie Hoe is dit dat hulle dan so 'n groot fout maak? Daar is diegene wat verkondig dat die Sabbat hernu is met die opstanding van die Messias. Kom ons kyk wat sê die Bybel of wat sê die Messias self daaroor. Ek lees vir u Matteus 24 vers 20 en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Hierdie is ons Messias se eie woorde. As hy dan die Sabbat hernu het, hoe is dit dat hy dan verwys na die Sabbat wat nog steeds staande is in die verdrukking? Ek wil graag saam met u een vers in Handelinge behandel en kyk of ons by dieselfde verstaan van die vers uitkom. Kom ons lees Handelinge 15 vers 21 want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig terwyl hy elke sabbat in die sinagoges gelees word wat presies sê hierdie vers aan ons wat is die verwysing na Moses wat in elke stad verkondig word terwyl hy elke sabbat in die sinagoge of sinagoges gelees word. Ja. Hier word verwys na die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Die eerste 5 boeke staan bekend in die Duitse Bybel as Moses 1, Moses 2, Moses 3, Moses 4 en Moses So as ons hier in Handelinge 15 vers 21 lees dat Moses elke Sabbat in die sinagoges gelees word, dan is dit 'n verwysing na die wette van Moses wat daar gelees word. 'n Ander kritiese gedeelte wat in hierdie vers uitkom, is dat die wet genaamd Moses in sinagoges gelees word. Nou wil ek vra wanneer kom die Jode in sinagoges bymekaar? Hulle kom bymekaar in sinagoges op die Sabbat. En wanneer begin die Sabbat in Joodse sinagoges? Ja. 'n Sabbat begin Vrydag aand ongeveer 6 uur met sonsak en eindig op 'n Saterdag aand met sonsak ongeveer 6 uur die aand. So as daar hier in die Nuwe Testament verwys word na Moses wat elke Sabbat in sinagoges gelees word, is dit 'n verwysing na die Joodse Sabbat genaamd Saterdag. Kom ons lees nou die konteks van hierdie vers in Handelinge 15 vers 21. Ek lees vir u vanaf Handelinge 15 vers 19. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer nie moet bemoeilik nie maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig terwyl hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. Toe het die apostels en die ouderlinge Nou ja, daar is die konteks van Handelinge 15 vers 21. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder in Handelinge 15 vers 28 en dan lees ons weer presies dieselfde wat aan die heidene gegee word wat hulle nou by God aansluit. Handelinge 15 vers 28. Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge dat julle heel onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. En verder in Handelinge, Handelinge 21 vers 25 staan weer dieselfde geskryf wat egter die gelowiges uit die heidene betref het ons geskrywe en besluit dat hulle niks van die aard moet onderhou nie maar hulle net moet onthou van afgodsoffers en bloed en van wat verwurg is en van hoerery. Hier kan ons sien dat die heel eerste gelowiges vanuit die heidene wat hulle by God aangesluit het, net vier dinge moes onderhou. En daarna moes hulle sinagoges bywoon op Sabbatdae so dat hulle die ander wette van Mooses ook kon aanleer. Nou verstom ek my daaraan, waar kom die kerk met die idee vandaan, dat geloviges die tien geboeie moet onderhou, en niks anders van die ander wette van Mooses nie. Ons het toch nou hier uit die Nieuwe Testament gelees, wat 'n gelowige wat vanuit die nasies homself of haarself aansluit by God wat daardie persoon of persone moet onderhou. Waar kom die idee vandaan dat die 10 gebooie onderhou moet word en niks anders as die 10 gebooie nie? Het die ouderlinge en apostels dan in die Nuwe Testament gelieg? Kom ons kyk na die ware Messias se opstanding. Ons weet dat daar mense is wat sê dat Jesus op Sondag opgestaan het en daarom dan dat hulle ook hul Sabbat op Sondag vier, want dit is dan dus Jesus se dag. Volgens hierdie mense is Jesus gekruisig op die Vrydag en daarom vier hulle ook Goeie Vrydag as Paasfees. Nou goed kom ons kyk wat sê die Bybel oor die opstandingsdag van die ware Messias en hoe lank hy in die graf moes deurbring om as die ware Messias beskou te kan word. Ek lees vir u Markus 8 vers 31. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Johannes 1:17. En die Vader het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Matteus 12:40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou weet ons volgens die Bybel wat die toets moet wees vir die ware Messias. Kom ons kyk na Jesus se opstanding. Vrydag laatmiddag tot Saterdag laatmiddag is mos een dag. Saterdag laatmiddag tot Sondag laatmiddag is mos die tweede dag. Sondag laatmiddag tot maandag laatmiddag is mos die derde dag. Nou vra ek u, kan hierdie mense tel wat sê dat Jesus op die Vrydag gekruisig is? Gelowiges glo dat daar 'n komende koninkryk gaan wees. Sommiges glo dat die koninkryk reeds hier is. Maar nie alle gelowiges glo dat daardie koninkryk hier op aarde in Israel deur 'n Jood regeer gaan word nie. Kom ons kyk wat die Joodse Messias self as 'n gelykenis gee van die komende koninkryk. In Lukas 19 gee Jesus 'n gelykenis aan mense wat gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn kom ons lees daar die gelijkenis en behandel die gelijkenis met vraag aan ons self. Ons lees Lukas 19 vanaf vers 11. En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy, dit is nou Jesus, daar nog een gelijkenis by, omdat hy na by Jerusalem was en hulle, die omstanders, gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Kom ons lees Lukas 19 vanaf vers 12 verder. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle: "Dryf handel daarmee totdat ek kom." Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesandskap agter hom aangestuur om te sê: "Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie." Lukas 19 vers 15. En toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word sodat hy kon weet wat elkeen met sy handel verdien het. En die eerste het verskyning gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so, goeie diensneg, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, u pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet wees oor 5 stede. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is u pond wat ek in 'n doek weggesit het. En so gaan Jesus aan om te verduidelik wat die mense met hulle talente gedoen het hier op aarde tot in vers 26. Nou kom ons lees Lukas 19 vers 27 verder. Maar daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood. Dit is die laaste vers van hierdie gelykenis. Maar kom ons bespreek hierdie gelykenis vers tot vers. Is daar ook aan jou talente gegee of uitgedeel soos in vers 13? Wie wou nie hê dat Jesus koning moes word toe hy die eerste keer verskyn het in Israel nie soos in vers 14? Wanneer keer Jesus terug as koning oor sy koninkryk, soos in vers 15? Wanneer gaan jy verantwoording moet doen oor die woeker met jou talente hier op aarde, soos in vers 15 tot vers 26? Vra jouself af wie die mense gaan wees wat Jesus, wanneer hy terugkeer, gaan ombring, wat nie wou hee dat hy koning moes wees in Israel nie. Wil jy hê dat Jesus hier op aarde in Israel koning word? Of gaan jy ook met Jesus se medeburgers omgebring word wanneer hy as koning terugkeer? En laastens, vir die mense wat nou deurmekaar is met die koninkryk van Jesus en die koninkryk van God, lees ons nou die volgende vers. 1 Korintiërs 15 vers 24. Daarna kom die einde wanneer hy dis nou Jesus die koninkryk aan God die Vader oorgee as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het het u al gewonder as u die mense wat Jesus as Messias beskou so hoor praat van die Jode watter tipe Jode hulle na verwys Kom ons kyk hoeveel tipes Jode 'n mens vandag kry. Ons kry die Messianic Judaism, Orthodox Judaism, Conservative Judaism, Haredi Judaism, Hasidic Judaism, Modern Orthodox Judaism, Reconstructionist Judaism, Karaite Judaism en Jewish Renewal. Nou wonder ek so by myself as ek die mense aanluister wat van die Jode praat. Watter een van hierdie tipes Jode hulle na verwys? Het u al gewonder? Die Messias praat met die Fariseërs en die Sadduseërs in Johannes 7 vers 19 en hy vra aan hulle: "Het Moses julle nie die wet gegee nie?" en niemand van julle hou die wet nie, waarom wil julle my om die lewe bring? Kan u my vertel waarom die Messias hier in Johannes sê dat die Fariseërs en die Sadduseërs nie die wet nakom nie? Het hulle dan nie gekla dat die Messias juis nie die wet nakom nie? Watter wette verwys ons Messias hierna? As ek die mense luister wat glo dat die Messias se naam Jesus is, wonder ek by myself as hulle so Galasiërs en Romeine gebruik om die wette van die Vader aan te val of hulle besef dat in daardie twee boeke daarvan verskillende wette gepraat word. Ons kry byvoorbeeld die mitzvot de oraita en ons kry die mitswot de Rabbanan. Onder die mitswot de Rabbanan val by voorbeeld die Torah Shebaalpe en die Halagot en die Takenot, die Gezerot, die Minachim en die Maasim. Hierdie is wette wat in Galatiers en Romeine voorkomt, waar Paulus na hulle verwys. Maar as gelovige wat in Jesus glo en die Bybel lees in Galasiërs en Romeine, besef daardie persoon nie dat al hierdie verskillende wette nie die wette van die Vader is wat genaamd is die Torah Shebektaf of Mitzvot de Oraita nie. So as u in die toekomst hoor dat een persoon wat in Jezus glo, Galatiërs en Romeine gebruik om teen die vaderse wette te praat, moet u vir daar die persoon uitwys dat daar van wette gepraat word, wat geensins bekend is aan die mense van Jezus nie, en dat het gevaarlik is om hier die twee boeken te gebruik, om teen die Vader se wette te praat. Ek wil net kortliks, aangesien daar nie meer veel tyd is op hierdie CD nie, die feestydde behandel. Daar is 8 feestydde of feesdae wat ons kan vind in Levitikus 23. Die mense wat in Jesus glo, verwys na hierdie feestydde of feesdae as die Jode se feesdae. Maar kom ons lees in Leviticus wat die Vader sê van hierdie feesdae. Ek lees vir u van Leviticus 23 vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde. Nou wil ek u vraag, waarom word na hierdie feestuie verwys as die joodese feestuie? Hier is dan nou al acht die feestdaag van die vader, sy name, en ook wat gevier word met daar die dag. Die eerste dag is Pascha en die kruisiging van die Messias word daarmee gevier. Dan kry ons ongesuurde broode, ontvier die rein lewe van die Messias met hierdie dag. Die eerstelings gerf, hiermee vier ons die opstanding van die Messias. Pinkster, ons vier die uitstorting van die Heilige Gees met hierdie dag. Die fees van trompette, ons vier die koms van die koning met hierdie dag. Versoendag, ons vier die beoordelingsdag met hierdie dag. Die huttefees, ons vier die optrek van die nasies na Israel aan die einde van daar met hierdie dag. Dan kry ons die achtste dag, wat bekend staan as die dag van hernieuwing, of soos wat openbaring daarna verwys, as die stad op die nieuwe aarde neersak en ons koning Messias sy koninkryk oorgee aan die Vader. Ek wil ook dan net aan u uitwys dat die laaste vier feestdae nog nie vervul is nie en dat die Messias fisies hier op aarde daardie vier feestdae gaan vervul. Ek wil dan nou laastens as 'n afsluiting die idee van die wegraping behandel. Om te verstaan wat met die oes van die volëinding van die wêreld gebeur, moet ons gaan lees wat die Messias sigselfe verklaar oor die oestyd. Ek lees vir u Matteus 13 vanaf vers 24. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: "Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?" En hy antwoord hulle: 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: "Wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak?" Maar hy antwoord hulle: "Nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe." En in die oestyd sal ek vir die maaier sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Matteus 13 vers 36. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê: verklaar toch vir ons die gelijkenis van die onkruid in die saailand? En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die soon van die mens. En die saailand is die wereld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die boosheid en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak, al die struikelblokke en die wat die ongerechtigheid of wetteloosheid doen, en sal hulle in die vuur oontgooi, dan sal die rechtverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader. Matthäus 13 vers 49 So sal dit wees in die volleinding van die wereld, Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges afskei. Daar is 'n groep mense wat sê dat aan die volëinding van die wêreld met die oestyd die wegraping gaan plaasvind. En dit is dan nou ook so soos wat die Messias hier verklaar in Matteus 13.